É sexta-feira, é hoje, quase 11 da noite. E o infinito íntimo em frente ao espelho. Quase tudo combina, mas nada faz o clima. Nem as amigas vão saber te dar conselho. E o que te compromete nessa dúvida intensa? Se vai de piriguete ou faz a diferença? Você sabe o que pode, mas sabe o que compensa. Mas o que te atormenta é porque ficou na dúvida em pedir pra me ver. Se vai vai dormir lá em casa ou vai sair no rolê. Se bota aquele look tipo atriz de TV. Ou põe aquele short que papai quer ver. Não duvide da dúvida. Yeah. Se arruma, sai pra rua e à noite diz o que fazer. Não duvide da dúvida. Yeah. Hoje vem pro barraco e amanhã volta pra me ver. Não duvido dela. Ela conhece bem, sabe como eu gosto. Ela tem o que há de melhor na favela. Se põe esse decote, causa um alvoroço. Ela é a prova viva que a vida é bela. Ela sabe que é gostosa, só não sabe se gosta mais do branco ou do rosa. Às vezes até aquele som incomoda. Pode até tá tocando a música que ela mais gosta. Bota o salto 15, se exibe na can. Top calça jeans, lingerie, sutiã. Sou meu nenhuma proposta. Pergunta qual escolha e ela fica sem resposta. É desse maloqueiro aqui que cê gosta. É desse maloqueiro aqui que cê gosta. É. Te dou adrenalina, te dou amor. Te dou adrenalina e te dou amor. Te dou adrenalina, te dou amor. Te dou adrenalina e te dou amor. E a gente não se apaixona. Hoje nós é nosso. Se não tem compromisso, não existe sócio. E não tem relógio que dita o momento. Mas sempre que te vejo é como o primeiro episódio. É desse malogueira aqui que cê gosta a noite diz o que fazer. É desse maloqueiro aqui que cê gosta. Hoje tá no barraco, amanhã volta pra me ver. Eu não duvido dela.